he polis ek pollon oikon ginetai come e komopolis e polis haitines tu testin he komopolis kai he polis teichesi chara komati homasi kai charaxi ohuruntai kai periballontai Entos ton teichon opisto teichionestin exode he tafros epiton teichon proboloi eisi cae purgoi, hae scopai en hupselois topois eisin, ectu proasteiu eis ten polin eisodos esti dia tes pyles epi tes gefyras. He pyle eche cataractas, sdeugma strepton, diklidas, kleitra, cae bletra, hos kai ta moiklia anaforeas en pro asteiois eis in kepoi kai oikiai pros hedoneen hos kai ta koimeteria